Jimat Punya Cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Pak Munadi dari Cepu, Jawa Tengah dengan judul misteri Barang Gaib. Kedadian ini kita alami ing pertengahan tahun 2003 Telu. iku aku isih melu latihan pencak silat. Ing jeruning latihan pencak silat, aku kenal Mas Daryono Mas Daryono bocah meneng lan ora kakean omong tapi saben bubari latihan pencak silat aku kulino ngangsu bareng Mas Daryono sering nyeritakno pengalamane dheweke ing perantauan lan liyo liyane termasuk barang-barang goib sawijining dino aku diajak Mas Daryono menyang ngomai karpe arep diduduhake barang-barang goib sing tau diceritakake marang aku jebule bener akeh barang-barang goib sing dituduhake aku contone keris maneka warna mulai keris gambar wayang anti keris sing iso obah-obah dewi ono meneh kayu stigi pring petuk penjalin petuk nganti watu sing wujute kaya keong ing sajroning atiku ana tandha pitakon apa Mas Daryono iku salah sawijining dukun apa termasuk wong pinter lan aku tambah penasaran takon barang-barang iki oleh saka ngendi wae jawabé Mas Daryono dheweke njupuk langsung saka alam Minggu malam Senin jam 10 wengi aku diajak Mas Daryono arep njupuk barang goib ing daerah Kapuan wengi iku hawane adem banget lan sepi ora kaya dina-dina liyane jebule aku karo Mas Daryono tekan panggonan pesarian utawa kuburan ing kono Mas Daryono mbuka kembang wangi banjur disebar-sebarake ana pinggiring wit gedhe saya suwe awak tambah merinding apa meneh krungu swara manuk beluk Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, sedelok-delok saka arah kaduan krungu swara asu baung kaya-kaya ing tekaku iki wis di mangerteni bangsa alus sing tunggu kono jantungku krasa kaya api copot bareng ngerti ana wujudan gedhe banget ngadeg ing pinggirin wit gedhe iku ora pati jelas iku bangsa apa sing ketok amung ireng ngregemeng rambuté gimbal tumumpang ing pundak lan aku rawani mandeng aku amung diluk mergo sirahku njerbobok awakku rasane merinding ora kepenak kabeh Mas Daryono tak lirik isih semedi meneng wae ing ngarepe wit gedheku swara gedebukan ing mburiku terus swara asu baung saya suwe kok malah saya cedhak jujur wae bengi kuwi aku wedi banget lan ora wani apa-apa Ora pati suwe Mas Daryo ngadeg terus marani aku banjur ngajak balik. Jebole, Mas Daryono wis entuk barang sing dikarepake. Barang gaib iku wujute watu werna ireng mengkilap kaya wujute besusul. Liyo dina aku isih eling malam Selasa kliwon. aku diajak meneh karo Mas Daryono arep njupuk barang goib ing daerah Karangboyo. Daerah iku isih kalebu Kecamatan Cepu. Jarine Mas Daryono, ing panggonan kuno ana kul buntet sing kekuatane gedhe banget. Janjine Mas Daryono arep diwenehake aku. Wengi kuwi montore diparkirake ing pinggir dalan cilik Aku karo Mas Daryono mlaku ing pinggiring kali. Ora pati suwe aku tekan panggonan kuwi. Ana sendang cilik saka watu ing pinggiring kali. Ora pati adoh saka kono uga ana kali ngepang. Bawa kono biasane wae lan aku rapati wedi amarga ora ana swara apa-apa sing ngono mung swara banyu gemericik lan swara jangkrik ngerik ing kono Mas Daryono banjur buka kembang lan buka minyak wangi terus dioles-oleske ing klambine lan klambiku Mas Daryono lungguh madhep kulon ing pinggir sendang kono aku dikon lungguh ing burine rada adoh setengah kaget ono suara ngereng-ngereng ing buriku lengak kiwa tengen ngarep buri jebule ora ana apa-apa jantungku saya suwe deg-degan ora pati suwe swara ngereng-gereng kuwi ana meneh aneh kok ana swara tapi ora ana wujute tak tamat-tamatake swara iku kaya swara ngrenge macan aku luwih kaget meneh Mas Daryono jerit karo jembalian aku banjur ngadeg arep melayu tapi ora sida. Mas Daryono jengking-jengking njaluk ngapura banjur ngajak melayu aku saka panggonan iku. panggonan sepeda motor aku karo Mas Daryono mandek karo ngos-ngosan. Satengah ngomah, Mas Daryono banjur cerita. Kono mau ono macan putih sing gede banget Dupak dodoku nganti aku jempalian. Jebule bener kan Dani wong kampung kene. Jebule sendangi iku sendang macan. Akhirnya Mas Daryono ora oleh opo Sepuluh dino sak bubare saka sendang macan aku dijak Mas Daryono njupuk barang ana dinding daerah Kedung Sak durunge mangkat, aku dikongkon adus kramas. Jam 8 wengi malam Jumat kliwon aku karo Mas Daryono mangkat menyang dinding. Sak tekane kampung cilik ana sak ngisoring gunung dinding, aku titip sepeda motor ing omahe wong sing wis tuwa. Ing omahe wong kuwi banjur ditakoni asale saka ngendi lan arep menyang ngendi. Banjur Mas Daryono jawab, "Aku saka Cepu, Mbah, arep menyang Gunung Dinding." Wong tuwa iku banjur mencereng ngingeti aku kaya-kaya ora seneng aku karo Mas Daryono, yaiku munggah dinding. Ora pati suwe, wong wadon tuwa iku nglarang aku ora entuk neruske mlaku menyang dinding. alasane ngomongi ngene cek biyen kae ana wong wadon le sing topo ing dinding ora iso bali nganti saiki le mbuh iku ilang utawa mati dibadok demit ora ana sing ngerti aku saya penasaran marang gunung dinding iku ana apa sejatine aku takon marang wong wadon tuwa iku teng gunung dinding niku wonten apa mbah kok kula mboten angsal menyang mriku wong wadon tuwa iku menteleng ngingeti aku banjur ngomong yen kono kuwi ana panggonan sak baine le ora kena dinggo dolanan mergo ing kono jare wong-wong tuwa mbiyen le iku panggonan utawa pesareane abdi dalem Arya Penang Sangle. Dadi kono kuwi panggonan sing gawat utawa singet. Kawitane aku ra wedi apa-apa. Bareng krungu critane wong wadon tuwa iku awakku dadi merinding. Tapi Mas Daryono tetep nekat banjur ngajak aku langsung budal. sing peteng kuwi aku mlaku turut dalan cilik nganggo senter neratas kali cilik ing kekaduan swara asu bau padha saut-sautan kaya-kaya nglarang tekaku lan tekane Mas Daryono ing gunung dinding iki ing tengah dalan sak bubare nyebrang kali angin saya suwe-suwe banter bulan sing bunder seser sing dihubungi kuweng ora pati suwe ketutupan mendung udan grimis banjur teko Oh, oh, oh, oh, Aku banjur takon karo Mas Daryono. Mas Daryono, iki piye? Kok udan gerimis ngene? Ayo tetep laku, wis nanggung. Soale dilongkas awake dhewe wis tekan panggonane. Mas Daryono lambene kumat kamit madep mendhuwur. Ing batinku ana tandha pitakon. Apa Mas Daryono lagi nambak udan? Ora pati suwe mlaku. Aku tekan panggonan wit gede banget. Ing kono Mas Daryono langsung ngobong menyat lan nyumet lampu semprong sing digawa saka omah. tak rasake saya suwe saya adem lan gawe awak tambah merinding goro-goro mambu menyan ing kiwone wit kono Mas Daryono banjur gelar kloso cilik lan nyebyur kembang wangi aku dikon lunggu ing sak tengah wit gede iku ora beda karo Mas Daryono yen ning ngarepku uga diwene kembang wangi aku lan Mas Daryono lungguh meneng kaya wong semedi ning sak atiku ngomong kaya ngene kene apa ya aku kok gelem metutne Mas Daryono nganti tekan kene awakku tarasakno saya suwi saya ora ayem terus aku kelingan tasbih sing tak gawa saka omah kanggo kanggo nentremake ati, aku terus istighfar lan zikir, njaluk keselamatan marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Jantungku kaya-kaya pedhot bareng krungu swara geluduk kaya nyamber wit gedhe. Padahal iku wis terang lan ora grimis meneh. Mas Daryono tak ingeti sih meneng. Aku kaget bareng ngerti sinar biru saka wit gedhe medhun ing sak tengene wit gedhe ceblok ing ngarepku. waspadake sinar biru iku isih mekan ing lemah tak wane wanekake sinar iku tak parani terus tak jupuk aneh bareng tak cekel sinar biru iku asale saka watu cilik bunder lonjong wujute kaya isi mlinjo watu iku tak gegem panas banjur aku balik menyang panggonanku maneh ora pati suwe mas Daryono gelimbungan Oh <laughs> lan jerit kaya wong kesurupan. Aku kaget lan wedi terus moro nulungi Mas Daryono. Jebule matane Mas Daryono mendelik sing ketok cuma putih ambek greng-greng. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Aku nganti kualannya nyekli Mas Daryono. Untungnya Mas Daryono cepet sadar banjur tangi. Awak Mas Daryono panas, kringete koyo wong baratus. Tapi ing tangane Mas Daryono ngegem keris cilik ambek ngomong. pusakane iso tak jupuk keris cilik sing tanpa gagang lan tanpa warangka iku saklebatan mekan sinar rupane abang sakwise ngringkesi barang-barang banjur dilebokno ing jero tas Mas Daryono langsung ngajak balik ing dalan ana kedadian meneh. Sak ngertiku, aku karo Mas Daryono wis mlaku suwe nanging kok durung tekan-tekan ngisor. Ing batinku opo aku iki kesasar? Aku karo Mas Daryono wis mlaku suwe nganti sikilku kesel. Ing pinggiring watu gedhe, aku karo Mas Daryono banjur leren. Tak perhatekno Mas Daryono gremeng dhewe amarga seneng oleh keris. Nanging aku ya meneng wae lan ora crito Mas Daryono. aku leh watu mustika ora krasa aku keturon ing kono ngerti-ngerti wis padang srengenge saka etan wis ketok ayam malas padha kluruk lan manuk-manuk padha ngoceh aku banjur geragapan jebule aku isih ana ing dhuwur ora luwih sak jam aku wis tekan ngomah lan sak bubare ngeterno aku Mas Daryono langsung mulih menyang omahe dhewe Dino iku awakku kesel kabeh aku banjur turu nganti sore Surut arep maghrib aku geragapan saka turu mergo aku bubar ngimpi elek digudak buta ijo loro sing ana ing gunung dinding <laughs> Ing sajroning ngimpi kuwi Mas Daryono dicekel buta iku lan buta sing sijining gudak aku lan aku ra kenek aku diganti deleg-deleg ning kelingan ngimpi kuwi Waktu mustika tak delok ijek ana ing batinku. Apa aku karo Mas Daryono ora diparengake njupuk bareng pusaka ana ing gunung dinding kuwi? Bengiku aku ora bisa turu. Lan esuke aku dolan ning omahe Mas Daryono. Sak tekaning omahe aku kaget amarga Mas Daryono dicencang sikil lan tangane. Jare wong tuane Mas Daryono kesurupan lan ngamuk. Dek bengi wis dijerukno Mbah Joyo le, dukun desa kono lho. Nanging Daryono isih ora iso mari. Jarine Mbah Joyo Daryono iku kesambet saka barang-barang gaib. Sing didueni Mas Daryono barang-barang gaib iku digawa kabeh karo Mbah Joyo. Kandane arep dilarungke utawa dibuak ana ing gawan. Aku banjur gak wani cerita apa-apa. Bukti nek disalahno wong tuane. Seminggu sakwise iku aku dolan meneh ing omahe Mas Daryono. Nanging aku ora petuk Mas Daryono amarga wis digawa ning Tulungagung lan arep ditambahake ning wong pinter. Jare wong tuane Mas Daryono saya suwe saya nemen. Rong wulan sakwise iku aku banjur takon kadhane Mas Daryono. Jare wong tuane dari ono ora ono kemajuane tambah dino tambah nemene nganti ora eling apa-apa aku banjur mulih lan getun banget ora ngerti resikone golek barang goib nganti nganti Mas Daryono bento nanging watu mustikaku isih tak gawa lan aku rawani balekake mungkin wae iki jodoku amarga watu mustika iki sing moro dhewe ning aku kanggo pendengar sajian malam Jumat ojo pisan-pisan golek barang barang ngono iku soko aku munati ing cepu bersama tim cimah